Euskal Piratak izenburupeko ba, lana, e, eh, lana gara Euskal Piratak edo maili eta Euskal Piratak, e, eh, obeki esan da. Fernando Morillo dugu gurean, e, eh, liburu idatzi duena eta baita Mikel Mendibil ere, ba, liburua ilustratu duen laguna baitugu, biak hemen estudion barrena, ditugu eta gustuko ditugu kaixo egunon. Egunon, kaixo Zer modu zongi? Oso gustora eh? bai. Bai, bai, bai. Liburu berri batekin besapean, durangotik itzuliak, zer moduz? E, ba oso oso gustora. Ze han eh, durango nazkenien hoxe da aukera irakurlearekin eta jendearekin egoteko, eta hor ikusten dezu lehen lehen kontaktu hori nolakoa da, da beti daukazu du da, iritsiko da, zuk nahi desun bezala, e, ulertuko da zuk espero dezun bezala, eta bai, esako nuke, e, liburu hau oso, oso, gaina jende hurbiltzen zan bereala, sala, izenburua, bandera, pirata bandera txiki bat jarri genunan, eta eta hor ikusten zenun, jo, ba, bakoitzak batzuk e, euskal pirata zirelako, batzuk marraskien gati, batzuek ikusten zenun e, interesan bia. Bai. Mhm. Badarama zuen eh, lanaren inguruan mintzatuko gara, agian eh, bi alderdi unkituko ditugu, alde batetik liburua dena, eta bestaldetik, ba, liburutik aratago ere egin nahi duzuena. E, e, horre, liburua oinarri hartuta, ba, orkezpen, esan badaitek aurkezpen bereziak ere e, eginen baititu zue, eta lehen entxegoa egintzen duten ere durangon, Eh, hasiko e, gineke liburuarekin, Mai eta Euskal Piratak. Mm dugu protagonista eta nola bait ba, liburuaren oinarrira joz esango genuke lapurdiko bost piraten edo kortxarioen historian oinarrituta e, eh, aventura liburu bat egin duzuela? Bai, asmoa zan, pixka bat juntatzea, nahi beti gustatzen zait juntatzea aventura petoa gehi, Eh, realitatean edo historikoki zerbait, e, hau da, edukatiboa eta eta ludikoa. Eta kasu honetan, pues, e, eh, piraten mundua gaztetxuentzat oso erakargarria da. Eldu hotzat ere ala uste dut, eta orduan e, maili neskatsa bat, e, gaina Mikelek oso marraski, oso maili politia sortu du, e, bea oso abintura zalea da, eta bere aitona ere bai, horra itzakia dauketzea asmoa da, historio asko kontatzea. Bere aitorna da arkeologo izandakoa dakoa, indian moduko bat, orrun aurrek aukera maten du, dato asko dakiski, eta botatzen ditu aventuraren barruan, eta lehenbiziko honetan, pues, ziburura bidean, bai honara bidean, baina ziburun ikusten dute badian, doni balen loitzune ziburuko badian, e, pirata barku bat. Eta hor arretzen dira, hurbiltzen dira, eta horra purka-purka azten da gauza nazten, eta gertzen dira bost gizon oso zar, gero benetan e, bost e, pirata lapurtar pirata direnak eta horre, bueno, saltxorrak, aventura, aventura, eta itzakia da kontatzeko mm, pirata bakoitzaren pixkat izaera, zergatik, nola, eh, horrelako gauza ederrak. Aurkeztuko altzen izkiguk e, bost e, piratak? E, noski, lehen bizi, e, ez dakiz ordenatan jarri, baina bueno, ipatuko dut peiot, endaiarra, e, bo, gaina labur-labur, baina e, eh, beti pasatzen zait, materiala biltzerakoan sartzen zait gogo askoz gehiago idazteko, eta orain honetan bai, ze aurreko liburu bat e, eh, antxona badiaren inguruan egin nun, eta hor gelditu zait barruan, haren bizitza idaztea, ezingo detegin e, pe ertainean, ze oso luzea litzake, liburua, baina bai, orduan, peiot da, gizon zoragarria esan daitekeia azken pirata edo azken kortsarioa izan zala, ja bukatu zan mundu erromantik hori, horren eh, kasu honetan, agertzen da gizon bat, fizikoki karagarria izan, eh, oso oso ospetsua izan, Napoleonek ere arriduraz ikustintzun ze salto eta ze burua ere, baina batez ere umorea, beti zeukan umorea, eta behin da berriro, arrapatzen zuten, ingelesek, holandaisak, eta pinta barri hori daia zeuden Euskala Azeria deitzen zioten, ezin harrapatuta, bueno, orduan, eh, oso laburrean bere izaera beti izan umoretsua, beti erabiltzen antzerkia eta ies egiteko edo, edo parre egiteko eta oso oso gizon e, arrekia. Eh, beste bat, izan daiteke, Michele Bask izan zen, e, ja, nahaztu ditut uste, Don Iban loitzunekoa, e, horra aipatzen da piratan kerrenaren laguna oso gizon gogorra hemen jarri diot beti serio, serio eta beldurgarria. Lagunentzat ere beldurgarria, oso lagun ona. E, gero dago, e, asko gustatzen daitena. ospetsuena ez dana, alderantziz, deste betxo urroinako gizon desastretxo bat, e, jartzen du beti zeuela orbainez eta burruka guztietan galtzezun zerbait, behin kainoikada batek ipurdi osoak enduzion, tala ere binda berriro jarraitzen zuen pirata izan nahi zuela. Hortune hor jarri dute hortz bakarra zeukan, e, fizikoki ba izango zen auskalo zer, <laughs> baino oso gustu ezagutuko nuke benetako destebetxo eta ba hirugarrena eh ah zu igara itxipi txipi txipia tamainaz, baina ondia ondia bihotzez eta eta ausardiaz eta hor ere aipatzen dira eta marrazki polit baten ikusten da. Beak, bueno, beak, beak eta bere laguna, jakina. E, berreun barkotik gora harrapatu zituzten, da askotan, askotan, behaile baino asko zindartxoagoak eta gehiago ziren bai, bizi-bizia zen, argi-argia zen, tausarta-ausarta. Orduan hor pixka bat ere kontatzen dira. Eta azkenekoz lafit, zen, miarritzekoa, miarritzekoa behar bada, bai. Uste da, ze askotan datuak ez dakizkiko mm. ziur. E, hemen lafit jarri dut pixka bat, e, bueno, gontzan ondoratze askotan, burruka askotan, kondaira asko daude bere, bere inguruan, da hemen jartzen dut pixka bat burutik, bueno, sorabiatuta, dantzaren bitartez komunikatzen da. Tardun horrek aukera ematen dure pixka bat e, dantza eta jolaxe egiteko eta altxor bat kontatzen da, altxor bat iskutatu zula nonbaiten. Hori historikoa da eta hor bila dabiltza. Ez dute aurkitu, jakina hemen ibiliko dira bila. Mhm. Bai. Ba eh, piraten aurkezpena egin da, eh, liburuaz mintzatzen segituko dugu, orain gontan eh, ilustrazioetan jarriko dugu gure begira marrazkietan, eta horren ardura Mikel zuk izan duzu, Bai. Eh, liburua eh, egin duzu ba, Fernandorekin batera nola izan da zuen arteko elkarlana eta nola sartu zinen proiektu eh, proiektu bereziuntan? Bueno, bai, ideia Fernandorena da eta nolabait proposamena luzatu zian da eta hau da partean ja hasi nintzen, bueno, gultak ematen, aber, ze itxura eman alnion zera magiri eta eta buratu zitzaidan ere kuadriako neskato baten oinarritzea edo eta eskatago aitzan edu izena eta ez du bat ere gogoko irakurtzea. <laughs> eta hori iruditu zitzean ere politia izan zitekela, ba, bueno, erakartzen dugu, nes? Ez dakit sartuko garen muinan, baina maili delarik protagonista kortsarioak eh, sartzen diren historian agian e, liburaren estiloaz mintzatuko gara hobeki. beti Fernando saiatzen zara eh, liburu irakurterrazak egiten, e, begirakoa da eta ba, begietatik sartzen den liburu horietakoa da, ez da? bai, gaina Mikelen laguntzarekin, ba, jakina, ja bere saiatzen ez letrak beak e, historio bea oso irakurterreza eta eta grafikoa egiten, ba jakina orain marrazkiaren e, laguntzarekin, ba saiatu gara e, edizioan bertan ere, pues e, agertzen dira koloreak eta tamainak eta e, gaztetxoek azken batean e, irudiaren munduan bizi dira baino gehiago. Orduan e, saiatu gara iaia ia, e, edo e, pelikula edo lako bideojoko baten mm. barruan baleudo bezala ze, ni bentzet idazteak onda entzun egiten da usaitu egiten un, e, ma, ba, gero itzen emanaldi horretan ere espreski saiatuko gara horrelakoak erakusten. E, historio bat ez da letra edo, edo irudia edo dana da usaiak eta soinuak eta saiatuko gara e, hori dana indartzen da testuan e, honetan ere horretan alegindu gara indartzen, indartzen zentzumen guztiak e, aldan neurrian eta hoxe, bakastetxoak jakiterako, konturatzerako irakurtzenak diela, oi, abenturan barruan sartu, eta, eta bai, horretarako, pues, trampa eta trikimaiutxo batzu batzuk erabili mm. ditugu, ba, bai, grafikoak, koloreak, eta... Zumaitzetan komik itxura ere izan dezak ez da? E, eh, Edo? Mm, bai, hori Mikele. Bai. <laughs> Mikele? bai, ni, bueno, hasi nintzen holan, komiki gintzen, eh, parjiden marrasten, eta azkenean, pues, hori sumatuko da, nun bait, Baina, bueno, beste aldetik, teknika aldetik eta nahiko tradizionala da. Osa, gero, arte erretan ibi eta mm -hmm. alde hartatik eren ikustut ez berriña dala, ez? Ba, igual, eh, daukan freskotasuna tantzak eta ez dakit. Ez da, eh, normalean erabiltzen den estilo bat eh, komiki gintzen. Zirri borro antzekoa da. Zirri borro. Bai, bai. Eta eh, marrazkiak egiterakoan, ba, nola egiten da lan? Narrazioan barrena e, sartzen zen oski eta horri aldeari dagokion marrazkia egiten duzu? Ba, normalean <laughs> horrela egiten da, baina kasu honetan hasi nintzen, oa indikan testua osatu gabe zegoelarik. Bai, ideia ere zirriborro batzen, <laughs> zirriborroaren zirriborra <laughs> egin izan dut. Esan nahi, lehen esan dudana, borroa igual, ez du zirri borroaren itxura, baina bai teknikaldetik e, eh, historian zehar erabili izan diren, e, zera, obra hondiak osatzeko erabili izan diren teknikak erabili ditut, ez, akuarela, eh, arkatza, mm -hmm. hori ezkin zinean hortik nioa. Baina bai ere, ba, e, nahi nuela, irudi freskoak e, sortzea, indartsuak eta eta nola ere osatu beak. Nola baita irakurleari ere tarte usteko irudimenerako Aurea. tarte uzteko. Bai, hori hori dizen beintzat hasirako <laughs> ideia. ba, liburua hortan dugu, pentsatu dut e, beste abentura batzuk ere biziko ditula etorkizunean, ezta? Hau eh, lehenengo atala edo alea besterik ez baita. Fernando, ez da bai, sartuko bai, garen hortan edo bueno, bigarrena aipatzen da bertan ja amaieran, ze asmoa da benetan e, ni oso gustuan nau pertsonaiarekin da irudiekin eta bigarrena ja da euskal Zorginen mundua eta ja ari gara ari gara sortzen e, ari gara ari gara ari bai bai bai, bai. <laughs> saltzan sartzen bai. Eta orain lehenengo liburuarekin zaretela ere, bigarrena balin bauzu buruan, ari zarete alako ba, emanaldi berezi batzuk e, egiten, e, lapurdiko kortxariak ezagutarazteko sedetik abiatuta? Bai, danati pixka bat, euskaraz irakurtzea. E, gaina gai hauek adibidez, aiona badia lehenoi eta berriro konturatentzea, ba, badaudela pertsonaia eta une historiko oso importante batzuk, oso e, itzal baten moduan ezagut ditugu, baina ez ditugu ezagutzen, da oso, oso edarrak dira. Eta Euskal Piratak, pues, e, lapurdi hitza beti grasa egin zidan, asko esaten zuten gara jaietan, lapurdi, zala lapurren lekua, ze pilo bat hemen piratak. Ordune eh, eta pixka bat jolas egitea, gaztetxoei esplikatzea, adibidez, testuan bertan ere agertzen da, pues, euskalkien kontua, eh, mm. lapurdiko euskalkien ezaugarritxuak, jolas egiteko, irakasleek ere nahi badute, pues, askarritza, lapurdin askotan askar da, indartxu, eta niretzat lehenbiziko aldian zan, pues, jolas egin horiekin, orduan mm aukera ematen du, e, izkuntza lantzeko, aukera maten du abentura, baina nire helburu nagusia da, gaztetxoak hori harrapatza historio batekin, daia bigarren helburu hortik urbila da, e, babai, nire guztoko gaioiek, esatea, hemen, e, baditugu oso, oso pirata eta une historiko importanteak, ba, e, zergatik salbatu ziren e, Euskal Marine Lasko, eskorbuto zan gaixotasun oso, oso, oso latza, e, marinel pilo bat akatze zitun da, Euskalduna gutxiago, eta ze pasatzen da, jo, ba, euskaldunek zagardo zuten asko, eta horri eskaz, etzakiten, baina salbatu egiten ziren. Gauza historiko ba, pixka bat eh, kontatu, eta hartun behaiek divertitu, baina aldi berien e, konturatu gabe ikastea. Eta nola egituratu duzu e, guztia? Gaztetxonei begira jartzen zaretenez, e, ba, nahiko modu pedagogikoan ere eta ludikotasun hori e, alde batera utzi gabe ari zaretenez e, ba, zuen lana atontzen nola e, ze balia biderabiliko dituzu hortarako? E, liburuan bertan edo gero Ez, nahi dugune... Ah, bai, ze hori Durangon eskatu ziguten, e, bueno, ja, azalduko genuen edo liburua eta horren pentsatu genuen erdi improvisatua, ez genekin ze aurkituko genuen, ez genekin mm. ze gela mota izango zen, ze entzule eukiko genitu, da jo ginen pixka bat, eh, ia, e, pues, eredutxo batekin, baina jakin gabe e, zehatz mehatze zein genuen, eta oso gauza politiatera zen, ze majiren antzespen moduko baten genuen, e, Mikelek e, irudia, eta pues, ni pixka kontatzen un pirata, gero usaiekin jolazte genuen, soinukin, eta konturatzerako oso gauza politia atera zen, e, landua, baino aurretik landuta genitun gauza, josi gabe zegoen, eta mm -hmm. pentsatu genuen, jo, hemen altxor bat dago, lafiteren altxorra bezalakoa, hemen altxor bat dago, hau lantzen badau, izan daiteke oso eman aldi politia, gauza pilio bat eh, ikasteko, eta gaina, osatzeko eta orduan e, horretan gabiltza behin prestatzen eh, emanaldi berezi berezi bat eh, Euskal Piraten inguruan eta zentzumenen inguruan eta irudien inguruan eta mhm. sartzen mm -hmm. e, dan, zaigun apoltsa horretan. durangon sortatu zen ideia hori, ba, emanaldi berezi horien egitea? bai, egia da, askotan adibidez nahi biltzen naiz, e, eskola eskola. Bai. E, nire lan, den borraldeti behintzen lan handien igual hori da, idaztea baino gehiago eskola eskola ibiltzea, eta ikusten dut, goze hori. E, gauzak beste erabatea esplikatzen dituzunean, askotan esaten dut, gazteik ez dut irakurri nahi, gazteik ez dut entzun nahi, ez, ondo ondo. Beraien izkuntzan esplikatzen bada, arreta da erabatekoa. Ordune hor ikusi nun, e, egin behar da. Gaina, goxatu ingo dugu, ez egin behar eh, gogoz kontra. Eta, bai, durangon emanaldi horren ondoren, ba, nire buru bere ala jarri izan martxan pentsatzen, hau, hau erabili behar da. Hau, daukagu hemen kriston tresna erabiltzeko, bide batez, ba, esaten dut, eh, goxatzeko guk, eta goxarazteko jendea, eta, eta irakurle gaztetxoak, ze gaur egun nik e, eh, bere berriro esaten dut, baina daukagun problema latzen euskal hizkuntzan da, gaztetxoak ez dutela ia, irakurri nahi. Mhm. Euskal Herriko leku askotan, euskeraz oso zaila egiten zaila. Orduan, trampa horiekin, behin da berriro, errapatzea, hori konturatzerako, goxoki bajaten ari dira. Tarraina euskeraz. Orduan, dana, hori dana, poltsa horretan sartzen da. Eta, eta Mikeli, aipatu nio Mikel, hau, aurrera eraman behar dugu. Eta, oin kontatuko du, baina uste dut, errapatuta dagoela espero, dut, bintzak. <laughs> eta kojona Ere bai, beldurtuta. <laughs> ez, azkenean Durango egin, egin izan genuena izan zen pixkat e, eh, bakoitza bere aldetik, ez? Ni ba neukan gogoa ere, ba nolabait zuzenean irudi bat sortzeko uh -huh. Eta, bueno, ba, irudi handixa eta holan. Baina, e, pues, kontua zen oso denbora gutxi zegoela, eta, eta, bueno, tala, eta guztiz ere, nahiko... Oso irudi polikia pira zen. Mhm. Uh -huh. prozesua ikustean niretzako ere interesgarria da, ez? Uh oina asmoa litzake jakina, esperientzia horrekin, askoz interaktiboago izatea, zei Mikel Legaixuak hartu zuen eh, marrazki puska handi bat, eta ez oinen behar dugu, eh, askoz, are politxo. <laughs> Bai. Beste zerbait izango, <laughs> e, egin. Bai, ikusten dut orain, e, ba ari den, ba egitasmo honek izango duela bide, eh, agian e, ba pixa ta aurrera xago, eh, esango diguzu ezertan zaudeten. Mm -hmm. zer eskaintzen duzuen eta agian batzen batek entzuten badu ta interesa baldin badu, bazuekin harremanetan jartzeko, Eh, gaumin argitaletxarekin agian egokien. Bueno, edo... Bai, arrapatzen gaituzten komunikabide, ez dakite e-maila bai gauminen sartu eskero edo mhm han elbideak eta telefonoak eta hongo dira, pues nire webunean fernandomorio.eu, ea laizte eus, baina bueno, hongo zurbiltzen ega, punto eu, e, horre hongo dira komunikatzeko, ez dakit, Mikel Iberari, Mikel Mendibil zure elbidea da, Mikel Mendibil, eu. baita. Bai, ba, harrapatzen arrapatzen gaituzten, e, nahi badu txalaparta bitartez, e, entzuten badeu, <laughs> deitu eta eta gu preste hitz egiteko. Ba, oso ongi itzuli eder bat egin dugu. E, gaur maile eta euskal piratak liburu azmintzatu gara. Bihar, ba, sorginen inguruan agian hitz egiteko tarte zabala ere hartuko dugu. Ez da gitzer bai gaitu nahiko zenuketen? Mm, ba, eskerrak eman, zubeiz, ze, zuen lan ere gure erokeri hauek zabaltzeko bestekoa da, orduan, ba, eusie, eskerrak eman eta... A, ah, eta, eta liburu oinarri hartuta buk trailer bat ere bada, ah, nahi bai. duenak eh, ikusi. Hori da, eh, Mikelek beak eh, egin du. Zuk egin duzu, Mikel? Bai, Bai. Eta ez dakite eh, gau minen txeran, ez? Ah, bueno, eta nirean ere badago. Bai. Ba, pues, lehen aipatutako webgunetan eh, badago ikusterik. Ba, edo jarrita mai eta euskal piratak bideoak google lehen daulakotan agertzen da. Agertuko da. Ba, eh. Ba, entzuko dugu. Ba, mi eske zon arbilu izan da eta nahi duzun arte. Ba, zuei. Engero arte. magi eta euskal piratak. Magi, abentura bila dabil beti. Aitonak, historia eta historio guztiak ezagutzen ditu. Pirata barku bat doniban eloitzuneko portuan. Amerika erbatek, Euskal Piraten altxorra lapurtu nahi du. Euskal Pirata handiek eta Magik, aurre egingo diete lapurrei elkarrekin. Miraten sekretuak, iesaldiak barkuan, tiroak eta kainoikadak. Euskal Kostaldeko bazter ezkutuak, abordatzea, zpatak dantzan. Ba horta dugu gaurkoan gure emankizuna eta nealtik ba besterik ez. Eh, nahi duzen arte. Aio. Tu é que la son.